часа странабдемина что? Да там чуманина, пинда. Торма басхалия торма. Կամս ծանոթանանք։ Ես Սրփոհին եմ, Պակվանը մտինչա։ Նարե։ Նարե։ Երբ այցելեցինք Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն, 8-ամյա Նարեն վերականգնող բժշկի հսկողությամբ ու մայրիկի գոհ շպիտի ներքո իրեն տրված տափողակները դասավորում էր ըստ գույների ու քանակի։ Առաջին հայացքից դա ընդամենը մանկական անհոգ խաղ էր, բայց Նորան մայրիկը երջանիկ է, որ այսօր տարիների տկնաջան աշխատանքը տվել է նման արդյունք։ Նարեն ծնվել է մանկական ուղեղային կատվածով։ Երեխայի վերջույթները լիարժեք չեն աշխատում։ 6 ամսականից Նարեն գրանցված է Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում եւ բուժում է ստանում։ Նորան երախտագիտությամբ է խոսում կենտրոնի անձնակազմի մասին։ Բժիշկների հոգատարության հետևողական աշխատանքի արդյունքում իր երեխան վերականգնում է առողջությունը եւ այս տարիների ընթացքում կարողացել են մեծ արդյունքի հասնել։ Այս ընթացքում parberabar մեկնում էին Հայաստանի Հանրապետություն բուժումների ու ստուգման։ Բուժումը դեռ երկար պիտի շարունակեն, բայց Արցախի շրջափակման պատճառով հնարավոր է միայն տեղում ստանալ վերականգնողական կուրսը։ Վերջին երկու ամսվա մեջ խնդիրները խնդիրներ են առաջացել նաև այս մասով։ Վառելիքի բացակայության պատճառով դժվարացել է տեղում բուժման կուրսը ստանալու process-ը, բայց բուժումն անհրաժեշտ է եւ որքան էլ դժվար Նորաննարեի հետ ըստ սահմանված ժամանակացույցի վերականգնողական կենտրոնում է։ Ողեգրված ենք վերականգնողական, 6 ամսեկանից կյամ ենք։ Հայրությունը շատ շատ է, շատ շնորհակալություն մեր բժիշկների, մեր անձնակազմի, վերականգնողականի անձնակազմը շատ-շատ մեզ օգնալա, մունքը ցանկ լավ արդյունքի։ Շատերը զարմացան, շատ բժիշկներ վեր ինչ խնդրից ինչ ենք ստացա։ Ճիշտ է, ամեն տարի մուք Երևանը քինում կյանք, բայց այս տարի ստացված չքինինք, դե շատ դժվարությամբ, բայց փորձում ենք այս շրջանը հաղթահարենք։ Ճիշտն ասած, իրան համար ավելի լավ է ոդքով քայլելը, բայց հոգնում աշատա, շուտա հոգնում, դուս այդ հանգստանել ապեն կյամը կսնում։ Վերականգնողականի հաջորդ բուժարուն, որի հետ ծանոթացանք նվերն էր, հերհերից, կչախոս երիտասարդը ծանր հիվանդություն ունի, դիալիզ է ընդունում։ Ընգնելու հետևանքով վնասել է նաև ոտքերը եւ վերականգնողական կենտրոնում ներկապահին ստացոնար բուժում է ստանում։ Պատմում է, որ շրջափակման հետևանքով հիմա ստիպված շաբաթական 3-ի փոխարեն 2 անգամ է դիալիզ ընդունում։ Մին 3 ամիս առաջ վերեմ ընկալ, ներս չի երեկո դուրալա, դե պարկացում միսա։ Չէ, դիալեզին ճարեր նախ հրիացա, երկու տարի տրանեմ էլ չկեմ։ Վերականգնող բժիշկ Գոհար Խաչատրյանը, ով միաժամանակ տնորենի պարտականություններն է կատարում ներկապահին, արձանագրում է. շրջափակումն իր բացասական ազդեցությունը թողնում է բոլորիս վրա։ Վերականգնողական կենտրոնը բացառություն չէ։ Կենտրոնն աշխատում է հիմնականում հաշմանդամների հետ։ Նրանց մի զգալի մասը շարժողական խնդիրներ ունեն եւ դժվարությունները նման պայմաններում հաճախ ճակատագրական կարող են լինել։ Շրջափակ Ծագումը անշուշտ իր հատկապես բացական ազդեցություն է թողնում երեխաների վրա, որը ազդում է նրանց բնականոն ու առողջ զարգացման վրա։ Տեղորայքի անկանոն մատակարարումը, թերսնուցումը, իսկ բալանսավորված սննդակարգը նորմալ ֆիզիկական ու առողջ զարգացման գրավականն է։ Մեծ խնդիր է վառելիքի, pašարների սղությունը, հումանիտար ճգնաժամը գնալով խորանում է, որը իր հերթին անդրադառնում է ինչպես բուժառունների այցելությունների վրա, ովքեր ունեն ցան անշարժողական խնդիրներ, կարելի ասել հիմա ամբուլատոր չեն կարողանում հաճախել կենտրոն ամբուլատոր պայմաններում, առավել դժվար է շրջաներից բուժում ստացողների համար։ Խնդիր ունենք նաև աշխատակիցների հետ կապված, ովքեր բնակվում են շրջաններում, չեն կարողանում հասնել աշխատավայր, Գոհար Խաչատրյանը պատմում է այն խնդիրների մասին, որոնք հաղթահարել են բլոկադայի 8 ամիսների ընթացքում, փորձելով կազմակերպել աշխատանքն այնպես, որ բուժառուներն իրենց վրա չզգան բարդությունները։ 2022 թվականի դեկտեմբերից, երբ շրջափակումը սկսվեց, իհարկե այդ ծրտաշունչ ձմռանը բախվեցինք շենքի ջերուցման խնդիրների հետ, բայց քանի որ այդ ժամանակահատվածում գազամատակարարման ընդհատում մասնակիորեն էր կատարվում, հնարավորինս էլեկտրակայանի հետ փորձում փորձեցինք համատեղել ու դիմակայել այդ փորձություններին ու խնդիրներին։ Կենտրոնը ունի նաև 8 արևային ջրատակացուցիչներով, որը այդ ժամանակաշրջանում բավականին մեզ օգնեց։ Արևային համակարգերը կենտրոնում տեղադրվեցին 44-օրյա պատերազմից հետո։ Կենցաղային մի շարք խնդիրներ դրանով լուծվեցին։ Ժամանակին հասցրեցինք մտածել այդ մասին, ասում է զրուցակիցս, քանի որ կենտրոնին կից գործում է նաև մանկական առողջության կենտրոն, առողջական խնդիրներ ունեցող 20 երեխային ներգրավմամբ, ինչպես նաև աուտիզմի բուժման ու ցերեկային խնամքի կենտրոն, որտեղ հաճախող երեխաների սննդի ու հիգիենայի հարցերը անկանոն էներգամատակարարմամբ դժվար կլիներ լուծել։ Առ այսօր եղած ռեսուրսներով հաջողվել է բուժառուներին որոշակիորեն ապահովագրել շրջափակման հետևանքով առաջացած լրացուցիչ խնդիրներից, բայց այսուհետ իրավիճակը կարող է արդեն չկառավարվել աուտիզմի եւ ցերեկային բուժման խնամքի կենտրոն հաճախող երեխաները, ովքեր անվաթորով են, տեղափոխումը կատարվում է կենտրոնի հատուկ հարմարեցված մեքենայի միջոցով։ Մինչև օրս այդ աշխատանքը տարվում էր, շարունակվում էր, երեխաները չէին տուժվում։ Հիմա օգոստոսին մենք մանկական առողջության կենտրոնը արձակուրդում են, նորից սեպտեմբերի 1-ից կվերսկսվեն աշխատանքները։ Դա նախապես պլանավորված արձակուրդ է, բայց քանի որ վառելիքի պաշարները գնալով սղանում են, չգիտենք հետագա ծանր հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, ովքեր անբաթորով են տեղափոխման հարցը ոնց է լուծվելու։ Իսկ եթե երկարի շրջափակումը, այս հարցինի պատասխան տնորենի պաշտոնակատարը մեղավոր ճպտում է։ Կենտրոնի սենյակները փոքր են, փայտի վառարաններ տեղադրելու հնարավորություններ չկան։ Բուժառուները երեխաներ, հաշմանդամներ, ծերեր ամենախոցերի սոցիալական խումբն են։ Կհաջողվի նման պայմաններում շարունակել հոգ տանել նրանց մասին, դժվար է ասել։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։